Вітаю я Аня і я біолог Вітаю я слава і я таксама біолог Вітаю а я міша і я ў гэтым падкасці не біялагічная меншасць Ой <laughs> сумна ці шкадуеш ты аб гэтым пакуль не <laughs> шмат чаго цікавага могу даведацца добра а то ўжо там непакояцца слухачы некаторыя а добра У гэтым выпуску у нас э, такая невялічкая э, э гадавіна у нас пяты выпуск і насамрэч мы з першага выпуску нешта так нікога і не запрашалі а ўсё я размаўляла і размаўляла то я была этолагам то я была там энтамолагам то я арнітолагам была я крыху ўжо падстамілася <laughs> і я вельмі радая э, была запрасіць на наш выпуск славу і яна займаецца вельмі цікавай справай і слава расскажы крыху пра сябе дзе ты хто ты э, я раблю phd аспірантура на постсавецкай прасторы гэта называецца па біялогіі у вене у аўстрыі тут ёсць вялікі венабе цэнтр тут чатыры інстытуты і гэтыя э, чатыры інстытуты э, займаюцца малекулярнай біялогіяй і фундаментальнымі пытаннямі малекулярнай біялогіі. І там я займаюсь міёзам. Гэта такі спецыяльны працэс дзялення клеткі, каб стварыць палавыя клеткі, э, яйкі ці сперматазоіды. І вывучаю малекулярную біялогію гэтага працэсу. А дагэтуль я рабіла магістарскую у іншым інстытуце таксама ў Аўстрыі і я займалася эвалюцыйнай біялогіяй палавых храмасом і вывучала крыветк і ввогуле маё сэрца належыць да пытання эвалюцыі палавых храмасом чаму менавіта палавых <laughs> ну яны ж такія спецыяльныя яны ж такія незвычайныя карацей яны сумяшчаюць пытанні генетыкі тыпу якія гены там знаходзяцца. Яны сумяшчаюць пытанні храмасамальнай біялогіі, тыпу як яны працуюць, як яны адрозніваюцца ад іншых храмасом, палавыя храмасомы, таму што яны трошкі па-іншаму сябе паводзяць сумяшаюць пытанні эвалюцыйнай біялогіі э, адбору на ўзроўні пола, Таму што э, ёсць такое разуменне што два пола яны э, маюць трошкі іншыя мэты сваім развіцці і вось там дзе яны не супадаюць гэтыя інтарэсы самак і самцоў яны часцей за ўсё на палавых храмасомах гэтай гены знаходзяцца Таму што тады ты можаш раздзяліць э, да каго гэтыя гены будуць выпрацоўвацца добра а можна зараз ты для нашай аўдыторыі якой мы паспелі расказаць толькі пра тое што вось ёсць ядро ёсць днк ёсць рнк і то дзякуючы толькі вось нобелевскім лаўрэатам мы до гэтага дайшлі можаш крыху распавесці што за палавыя храмасомы што ў розных палоў адрозніваюцца храмасомы і наогул так. што это такое таму што так неяк я не паспела слухаю всю усю працу звальваю на цябе не не не ўсё гэта моя любимая праца дарэчы ну слухайце вы ведаць пра днк што э, днк нясе генетычную інфармацыю і гэта такі вялікі ланцуг малькулярны і вось гэты ланцуг ён э, упакаваны у такія цыліндрыкі якія называюцца храмасомы. І ў розных відаў іх розная колькасць. Гэта залежыць ад розных фактараў. Дагэтуль навукоўцы яшчэ і не ведаюць, да якіх дакладна залежыць. Але вось, напрыклад, мы ведаем, што ў чалавека 23 пары храмасом. І пары, таму што адна з гэтай пары ідзе ад мамы, а адна з гэтай пары ідзе ад таты. Тобіш у нас 23 пары і ў гэтай пары ад нас ад мамы адна таты. І напэўна, вы ведаеце, што жанчыны, самкі часцей за ўсё нясуць храмасомы XX і гэта палавая пара. Адна адна з гэтых параў яна палавая. І вось калі яна XX, тады у нас нараджаецца дзяўчынка калі яйка нясло гэтую x храмасому і сперматазоід нёс таксама x храмасому яны сустрэліся тады э, у нас нараджаецца дзяўчынка калі сперматазоід нёс y э, храмасому тады x сустракаецца з ігрыхам і ў гэтай у адной пары палавы храмасом будзе x ігры і ў нармальных умовах нараджаецца хлопчык Вось так працуюць палавыя храмасомы часцей за ўсё. Але ёсць э, зусім розныя сістэмы, выяўлення полу і гэтак далей, але гэта самае даследаванае, скажем так. То біш палавы храмасомы гэта адна пара храмасом, якія э, вызначаюць ці дзе гэта самка, ці будзе гэта самец, калі пол вызначаецца генетычным спосабам. То бок пол можа вызначацца не толькі э, генетычным спосабам. Э, я супер люблю эвалюцыйную біялогію тому что все працуе супер по-рознаму і можа вы ведаце про кракадылаў э, вось у іх тэмпература при якой былі яйкі вызначае які будзе пол у маленькіх кракадылятаў восьось асяроддзе можа таксама ўдзельнічаць на генетычнай праграмы якія у зігоце у зігота гэта калі яйка сустрэлася з э, сперматазоідам і нейкія умовы могуць удзельнічаць на генетычныя праграмы якія там актывуюцца і вось могуць актывавацца напрыклад э, мужчынская праграма ці жаночая і у кракадылаў гэта залежыць ад тэмпературы добра пытанне тут з <laughs> э, пункту гледжання эвалюцыйнай біялогіі да? як так атрымалася што такой колькасці арганізмаў карысна маць два полы і, і якія вось чым адрозненыя функцыі які яны выконваюць добрае пытанне насамрэч пра яго можна супер доўга распавядаць ну давайте пачнем чаму чаму так здарылася што вось стварылася два пола у арганізму якія маюць палавы працэс іншае пытанне чаму ўвогуле палавы працэс мае сэнс быць і чаму у у такой вялікай колькасці арганізмаў на планеце ёсць палавы працэс. Ну спойлер, таму што клёва перамешваць генетычны матэрыял, тады эвалюцыя э, хутчэй працуе, то ты можаш адаптавацца да умоваў хутчэй. Чаму ёсць два полы? Таму што каб гэты генетычны матэрыял перамешваць, э, трэба, каб сустрэліся носьбіты гэтых двух э, генетычных матэрыялаў две клеткі А яшчэ каб з гэтых э, з гэтага генетычнага матэрыялу развіўся новы арганізм дзіцяці І каб ён добра развіўся трэба каб былі дзве умовы Першае каб у яго былі рэчывы харчавальныя рэчывы з чаго развівацца ну пабудаваць свой арганізм і другое каб у яго быў гэты генетычны матэрыял гэты две клеткі павінны сустрэцца і звычайна гэта яйка і сперматазоід. І у эвалюцыі так здарылася, што калі размежаваць гэтыя две функцыі, то біж адна клетка будзе э, накопліваць харчовыя рэчывы і захоўваць іх, яна будзе нерухомая і будзе спецыялізавацца на гэтым. А іншая будзе вельмі рухомая, хуткая і маленькая. Тады вось гэтыя дзве ўмовы сустрэчы гэтых двух клетак і э, колькасць харчовых рэчываў для развіцця новага арганізму яны будуць найбольш аптымальнымі. Калі існуе такая спецыялізацыя, тады э, нашчадкі э, лепш за ўсё развіваюцца і новыя арганізмы лепш за ўсё растуць і будуюцца. І ўжо як э, наступства таго, што ёсць такое размежаванне функцыяў, э, з'яўляюцца самкі і самцы, то бишь самкі спецыялізуюцца на тым, што іх клеткі вось такія э, палавыя, а самцы на тым, што яны маленькія і рухомыя. І таксама як наступства паводзіных двух палаў яны таксама могуць адрознівацца. І якім чынам адрозніваць іх паводзіна? таксама складанае пытанне таму што залежыць ад віда вось калі мы думаем пра палавы працэс э, часцей за ўсё мы думаем пра жывёл і ў жывёл яно нашмат больш складанае таму што ім трэба яшчэ выхаваць там знайсці і плавапла але часцей за ўсё самка ёй вельмі важна каб гэтай дзіцяці развілася выжыла і працягнула рот яны такія ну калі я ўжо ўклалася ў гэта слухайце тады я хачу каб ён э, выжыў і рос і я буду яго там і гарчаваць і мне мае сэнс выбіраць хто будзе карыстацца маімі э, гэтымі гарчавальнымі рэчамі таму самкі яны выбіраюць тыпу ну вось у хай гэты самец а самцу ну яму што яго шмат гэтых э, маленькіх клетак ён можа нарабіць колькі хоча дзяцей і самкі пазіцыямі даглядаць і расціць і ну тыпу яго гэтых клетак э, зашмат і хаця б адна э, разаўецца ў нармальная нарашатка нармальнай дзіцяці і гэта ўжо будзе сексес <laughs> поспех э, ну і тобіш калі самка яна ўклалася яна у ўжо можа выбіраць тыпу самца напрыклад я ўжо ўклалася ну так я хочу каб і іншы ўклад таксама быў добры і она выбірае самца там напрыклад у некаторых відаў по тэрыторыі у некаторых відаў як выглядае самец у некаторых відаў ці можа ён самы моцны у некаторых ці можа ён самы клапатлівы насамрэч і яна такая о так ён самы клапатлівы так нашы дзеці будуць лепш за ўсё выхаваныя я не ведаю а, вось ну вось гэта прыклад розных паводзінаў самак і самцоў так вось у нас быў выпуск пра птушак і там былі такія як добры ён спявае так прыклады таго як самкі абіраюць сабе самцоў і яшчэ я ўспомніла каб ужо прарэкламаваць нашы выпускі <laughs> вось слава кажа уклалася клалася я думаю трэба сейчас павесці что мы уже рассказывали про тое что вось у казурак напрыклад у іх самкі у некаторых казурак яны нават вымушаныя піць чалавечую кроў каб вось укласціся у наступнае пакаленне Таму что гэта э, дазваляе ім адкласці больш яек а яйка гэта вось аплотненая яйцаклетка і так і менавіта у яйцы клеткі ідзе ўвесь запас харчовых рэчываў то бок э, сабойка э, для дзяцей сперматазоіды ідуць толькі гены Таму вось э, так гэта такі уклад самкі у развіццё наступных пакаленняў Я просто уявіла з гэтых казурак, якая сядзіць і п'е чалавечую кроў і кажа я вымушана, я вымушана дзеля дзяцей, разумееш <laughs> так склалася Ну як магу так і э, узбагачаю выпуск давайте тады паразмаўляем пра крыветак асабіста цікавая для мяне частка таму што я люблю <laughs> прадукты да чаму з усіх розных арганізмаў твае даследаванні прысвечаны менавіта крыветкам яны нейкія асабліва цікавыя ці асабліва практычныя Ну гэта ўвогуле не морапрадукты, таму што гэтыя крэветкі, якія вывучаю вуча... <laughs> яны жывуць у салёных азёрах. <laughs> і яны зусім маленькія такі тыпу 1-2 сантыметра. Яны супер супер мілыя, у іх э, самцы яны чапляюцца за самку, яны так плаваюць тут э, разам, калі яны эм, спарваюцца. Насамрэч самец такім чынам удакладняюцца ў тым што іншыя самцы да яе не не прыплылі тыпу што яго сперма ў яе яйках і нічога іншага туды не трапіла але выглядае міла карацей іх просто па-першае просто трымаць у лабараторыі таму што яны маленькія хутка растуць трэба просто салёная вода яны як такія казуркі э, салёнай вады і дарэчы яны адрозніваюцца ад казурак э, тым што гэта ракападобны Чаму мы іх вывучалі Таму што вось гэтыя менавіта крыветкі яны могуць жыць палавымі і бесполымі папуляцыямі ў адных азёрах Што гэта значыць што ў іх ёсць э, віды у якіх ёсць самцы і самкі і гэтыя самцы і самкі э, спарваюцца нараджаюць нашчадкаў і гэтых далей А ёсць э, бесполай папуляцыі, там самкі наражаюць самак без самцоў. <laughs> Дарэчы, я аднойчы трапіла на артыкул, які называўся самцы як вектор генетычнай інфармацыі. І мне так спадабалася думаць о том, што самцы гэта проста вектор генетычнай інфармацыі насрэч. Так, ёсць, такі дадатак хочацца сканцэнтравацьіх ну дарэчы можа вы ведаеце пра тлю тля калі жыве ў нас на дрэвах там таксама самкі нараджаюць толькі самак Але потым э, бліжэй да восені нараджаюцца самцы, якія спарваюцца з самкамі, ну, атрымліваецца палавы працэс, то біш каб аднаўляць генетычны матэрыял, трэба, каб быў палавы працэс. Але у тлі тля вырашыла, што ведаеце нам самкі, нам самцы не настолькі патрэбны, каб увесь час они былі. Так мы хуценька ўсё зробім бліжэй да восені, а потым працягнем сваё э, шчаслівае жыццё. Так а... я, я калі назірала за тлёй, у мяне быў на біофаку быў перыяд, калі я думала паміж генетыкай і зоалогіі і вось пайшла на кафедру зоалогіі і мне там трэба было назіраць за тлёй <laughs> вось і сярод іншага мяне вельмі ўразіла гэта вось жывароджанне я пра яго ўжо таксама казала ў выпуску пра казуру калі тое што вось тля ну як бы казуркі нашу норме яны адкладваюць яйкі так з іх ужо вылупляюцца там лічынкі але вось у тлі яйка ідзе развіццё яек э, ідзе у сярэдзіне самкі атрымоўваецца што яна нібыта нараджае вось сваё дзіця і гэта ну так уражвае гэта такі працэс нялёгкі даволі такі <laughs> назіраць за імі <laughs> но <laughs> ну так это здаецца гэта называецца яйка жыве народжанне так так так кажа народжанне папуляцыя аднаго і таго ж віду ведаеш яны такі родзічы тыпу гэта не адзін від але яны родзічы я зараз распавяду ввогуле А мы пра каго зараз прачу пра крыветак пра крыветак тлумачэнне слова від гэта тое што ён не можа спарвацца з іншымі відамі генетыка гэтага відэа яна э, існуе самастойна яны не смешваюцца з іншымі відамі але у прыродзе все пераблытана ўсё бывае любым э, чынам як ты як можна сябе ўявіць ёсць зашмат прыкладаў калі від ён насамрэч ну не зусім такі заляваны генетычна дык вось яны родзячы і там атрымліваецца карацей сумяшэнне генетычных матэрыялу я расказваю як чаму ввогуле гэта супер цікаў Таму што ў гэтых бесполых папуляцыях дзе самкі нараджаюць самак то вельмі вельмі рэдка прыкладна у адным выпадку на тысячу нараджаецца самец і пытанне маёй магістрскай працы было па-першае як гэта атрымліваецца як генетычна гэта магчыма што нараджаецца самец Дык вось больш за то што просто нараджаецца самец ён можа спарвацца самкамі з нармальных палавых папуляцый э, сярод іх дзяцей ёсць самкі якія могуць існаваць без самцоў і размножвацца без пола такім жа чынам якіх э, бабулі слава раскажы для наших слухачоў як наогул такое магчыма таму што нам як людзям э, даволі цяжка уявіць сабе такую сітуацыю калі вось ты зацяжарыла без самца і нарадзіла сабе дачку і вось і так рабіла твоя бабуля і да гэтага і ўсё як бы усе шчаслівы жывуць гэта наогул як Ну карацей, ввогуле у прыродзе такое здараецца, што нейкім ну, чынам, напрыклад, вельмі складана сустрэць самца і тады развіваецца партэнагенез. Партэнагенез вось гэта магчымасць без э, пладнення нарадзіць дзіцяці, скажем так. Як это атрымліваецца просто э, вось я казала, што ў нас э, пары храмасом э, ад матулі і ад таты, адна з гэтых пару і вось калі мы выпрацоўваем палавыя клеткі з гэтай пары толькі адна захоўваецца каб калі яйка і сперматазоід разам суліліся у нас зноў было па пары храмасому то біш нам трэба зрабіць менш каб яны потым суліліся разам і э, быў цэлы набор такі як быў у нармальнага арганізма Вось дарэчы гэта ж і і прабач гэта ж дарэчы ёсць вось міёз які ты зараз вывучаеш так, так асаблівасці так, так, так. якога ты вывучаеш зараз так добра Вось ну, я абажаю палавыя працэсы <laughs> ва ўсіх праявах на клетку размаўлялі пра ўзроўні арганізацыі жывой матэрыі слава і на клеткавым і палікулярным узроўнях таксама і на захапляецца і на храмасамальным э, на любым назаві ўзровень я займаюся палавым працэсам на гэтым узроўні. <laughs> яшчэ маленькі самы піяр у першым выпуску мы таксама размаўлялі пра плоду працесалі ў дрожу так мы размаўлялі ў грыбкову ў дрожу саша нам гэта распавядаў так. ну, для мяне просто цікавая была пралей што дрожу таксама могуць спрабаваць палавым працесам так. размножвацца так. а могуць расчаравацца ў гэтым сем'я вырашыць што не трэба ім гэта як і крыветкі могуць расчарвацца ў гэтым і вырашыць што ім это не трэба і пачаць э, распаўсюджвацца партэнагенезам самкі карацей яны неяк уваходзіць у гэты міёс але яны яго не скончваюць І потым з гэтага яйка у гэтым яйкі не толькі адзін набор крамасом, як у нармальных яйках, якія павінны сустрэцца са сперматазоідам. У іх ужо ёсць цэлы набор, і яны пачынаюць развіваць новы арганізм гэтага набору. Праблема ў тым, што няма палаго працэсу, то бишш э, генетычны матэрыял такі ж, як у тваёй э, маці, бабулі, прабабулі і гэтак далей. Акумулююцца мутацыі і адаптацыя да асяроддзя не праходзіць так хутка, як магла. І трэба, каб генетычны матэрыял э, пе... перакамбінаваўся то ну, так так так перакамбінаваўся каб гены маглі сустрэць розныя камбінацыі адзін аднаго вось гэты вельмі рэдкія самцы якія апыняюцца быць у гэтых бесполых папуляцыях яны могуць капуляваць <laughs> займацца сексам самкамі якія з з нармальных палавых папуляцый і іх нашчадкі могуць распаўсюджацца працана генетычна то бишь без самцоў І гэта значыць, што такія папуляцыі протэнагенетычныя. Яны неяк бяруць гэты генетычны матэрыял з палавых папуляцый і ўносяць у сваі папуляцыі. Закон вось гэтых палавых самак. То біш вось гэтыя самцы рэдкі яны дазваляюць абнаўляць генетычны пул вось гэтых партэнагенетычных папуляцый. І з эвалюцыйнага пункту гледжання гэта суперклёва. Гэта такая магчымасць існаваць партэнагенетычна э, падтрымліваць патэнцыял да адаптацыі і э, аднаўляць свой генетычны пул як так. назваліся гэтыя жанчыны ваяры э... амазонкі вось я зараз подумала слухай э, ці правильно я разумею что ёсць вось такая партэнагенетычная папуляцыя самак крыветак амазонак то бок якія нараджаюць толькі самак але час ад часу яны могуць нараджаць сыноў але mm -hmm. гэтых сыноў яны адпраўляюць у іншую папуляцыю каб яны знайшлі сабе там жонку і адбылася нейкая перакамбінацыя генаў так то бок яны дасылаюць іх як такіх пасланнікаў і Вось ці як это мне, пада... мне падабаецца як ты дадаеш гэты антрапалагічныя сэнсы ў жыццё крыветак э... <laughs> сыны адпраўляюць <laughs> ты... яны насамрэч просто жывуць у адным возеры і такі блюк блюк блюк самка блак блак блак давай тыпу того того <laughs> у іх нараджаюцца маленькія крыветачкі Ага, але ну, э, атрымоўваецца, што менавіта гэтыя цыны яны выконваюць функцыю э, бы перакамбінацыі гэтага матэрыялу так? ну, то бок яны нараджаюць uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ага. І тады маё другое пытанне восьось у нас у чалавека у жанчын храмасомы палавыя xx таму мы жанчыны у мужчын xy таму яны мужчыны Э, вось ты сказала, што партына генетычна, калі самкі размножваюцца, у іх не да канца ідзе мілёз і таму атрымоўваецца, што вось у яйцаклеткі у, у яе набор храмасоў нібы яна ўжо з нейкім сустрэлася, то бок двайны і з яе можа развівацца іншая самка. Але ну вось калі б гэта былі людзі, гэта быў бы xx. Як з яго потым зрабіць мужчынскі набор, то бок xy як яны угу. наогул атрымоўваюцца так як яны робяць гэтых сыноў Ну вось гэта менавіта і было пытанне маёй магістрскай працы а, гэты крыветкі яшчэ выбітны тым што ў іхні x y сістэма y сістэмы я навогуле так называецца таму што самкі маюць две аднолькавыя храмасомы xx а самцы дзве розныя x y а ў іх наадварот у іх на самкі маюць дзве розныя храмасомы яны называюцца ZW а самцы маюць дзве аднолькавыя ZZ такая ж сістэма напрыклад у э, птушак так в некаторых птушак так і у некаторых э, матылёў э, ну і яшчэ у розных відаў але яна не такая мейнстрімная як xy але яна нашмат менш даследаваная і таксама было цікава даследаваць яе восьось і што я рабіла у мяне было вось мы шукалі гэтых э, самцоў якія ствараюцца ў папуляцыі не так часта як самкі <laughs> шукалі іх і там э, даставалі генетычны матэрыял і глядзелі, што за генетычны матэрыял у іх. І я аналізавала гэты генетычны матэрыял, то бі ж моя малька, э, праца была цалкам на кампутары. І вось калі яго аналізавала, я э, знайшла, што у гэтых самцоў у іх не такі ж набор, як у гэтых самак, але у іх і не набор э, як у самцоў. Што атрымліваецца, вось у нас ёсць самкі, у якіх палавыя храмасомы за W ёсць самцы, у якіх ZZ. І для спрашчэння гэтай гісторыі э, можна сказаць, што калі ёсць два гена, якія знаходзяцца на Z, тады будзе самец. А, <laughs> тут уже ўключаецца міёз э, стварэння палых клеток. Вось у гэтых самых ад, у іх робіцца міёз. І ў працэсе міёза часткі храмасом ад таты ад мамы яны э, перамешваюцца. Гэты храмасомы яны абменьваюцца генетычным матэрыялам. Кавалак храмасомы ад, ад мамы э, робіцца кавалкам храмасомы ад папы і э, вайсвёрса у іншы бок. Ну так можа крыху потым мы яшчэ распавядзем пра э, пра міёса, а можа і не паглядзім сэнс у тым что наколькі я разумею что ось ёсць самцы і яны ў адрозненне ад нас людзей у іх две палавыя храмасомы аднолькавыя то бок гэта можна было б назваць xx але каб адрозніваць назвы іх назвалі zz а у самых крыветак у іх zw так угу. і атрымоўваецца што на z храмасомах ляжаць адпаведныя гены І ось па адной копіі гэтага гена на кожнай z-хромасом і калі у нас ген які э, <laughs> ген які адказвае за пол так значит атрымоўваецца что на z-хромасоме ляжыць э, ген які адказвае за тое что самец будзе сапцом і іх павінна быць дзве копіі каб быў самец то Ага і то бок калі у цябе две z хромасомы то ты самец калі у цябе z і w то ты самка але вось гэтыя самкі z і w могуць неяк так перарабіць сваю w хромасому Ну вось у гэтым працэсе калі хромасомы абменьваюцца э, кавалкамі звычайна паміж палавымі хромасовамі рэкамендацыі не адбываецца Але вось у іх так атрымліваецца, што вельмі вельмі рэдкай паміж палавымі храмасомамі атрымліваецца рэкамбінацыяй, яны абменьваюцца кавалкамі э, гэтых храмасом. І тады можа атрымацца так, што будзе нашчадак, у якім ёсць Z храмасома і іншая храмасома, дзе кавалак Z і кавалак W. І вось гэты кавалак Z ён нясе гэты ген самца. І тады атрымліваецца дзве копіі Э, вось гэтага гена самца і наражаецца самец э, з хромасомай і адной хромасомай, якая кавалак Z кавалак W. І ён можа ўжо э, спарвацца з нармальнай самкай. І вось на гэтым кавалке атрымліваецца. Таксама ёсць гэтыя гены партэнагенезу, якія даюць магчымасць яго нашчадкам, яго дачкам выкарыстоўваць партэнагенез і распаўсюджвацца без самцоў. Угу. Ну гэта такое не, не частая з'ява сярод э, жывёл. Але мы ведаем, што і жывёлы пратэнагенетычныя і заўсёды цікава ну, эвалюцыйным біёлагам, як гэта яны падтрымліваюць э, генетычную разнастайнасць, як гэта яны так э, жывуць, што ім не патрэбен э, палавы працэс. І вось розныя жывёлы выпрацоўваюць розныя механізмы і вось ніхто дагэтуль не ведаў як на ўзроўні генаў гэтыя крыветкі існуюць чым цябе асабіста ўзрадвалі гэтыя вынікі працы что <laughs> было самае складанае что было самае ну, цікава ну, ў гэтым ну вось напрыклад для людзей які для школьнікаў якія хочуць пайсці займацца біялогіяй ці ці увогуле э, людзі якія не ведаюць як працуюць біёлагі э, насамрэч я ўжо апошнія чатыры гады працую толькі на кампутары я так названы dry lab worker то біш э, сухая лабараторыя вядома мне трэба каб у мяне былі дадзены ну і хтосьці павінен іх зрабіць але зараз ёсць такія цэнтры куды ты просто дасылаеш нейкі матэрыял і яны даведваюцца у генетычную паслядоўнасць ці ўсяго усіх клетак ці клетак якія ты хочаш ці як яны змяняюцца гэтыя днк ці мутацыі які там ёсць тыпу спецыфічныя і потым ужо з гэтымі дадзенымі я магу працаваць і рабіць такі інсіліко эксперыменты напрыклад у гэтай працы моя гіпотэза была што ці гэтыя самцы маюць нейкую вось гэту гібрыдную храмасому ці гэтыя самцы цалкам маюць такія храмасомы як самец ці яны маюць такія як самка ці нейкі варыянт тыпу адной храмасомы можа яны страчваюць даблы храмасому і ў іх толькі з храмасома і гэта дае ім магчымасць развівацца ў самца і маючы гэтыя паслядоўнасці з клетак гэтых самцоў на кампутары я ўжо магла рабіць аналіз гэтых дадзеных і высветліла, што яны маюць менавіта вось такі набор. Насамрэч зараз больш і больш біёлагаў э, патрэбны тых, хто можа працаваць на кампутары, можа працаваць на пітоне, у ары. І гэта не толькі статыстыка. гэта эксперыменты інсіліка, напрыклад, вось зараз я працую ў лабе, якая, цалкам робяць сімуляцыі як э, ДНК арганізавана ўнутры ядра то бы ж яно не рандомна арганізавана і гэта такі фізічны палімер і яны у кодзе прапісваюць нейкія параметры гэтага палімера запушчаюць гэтую сімуляцыю і глядзяць ці вынікі іх эксперымента падобныя на тое як ДНК сапраўды складваецца ў ядры і гэта толькі прыклад э, такой інсіліка біялогіі больш за ўсё біёлагі робяць нейкі аналіз і гэтак далей мы зараз можемм э, много працэсаў рабіць аўтаматычна робяты іх робяць ці нейкія машыны і аналіз дадзеных это такая плыня біялогіі якая распрацоўваецца ўсё больш і больш Вось э, я забылася, што было запытанне, што мне здзівіла ў маёй магістарскай <laughs> тое, што можна цалкам на кампутары. Э, ну я ведаю мне на палову у тэму гісторыі, якую я да таго ж на палову памятаю, але <laughs> больш маёй галіны. Некалькі гадоў таму э, была такая шырока вядомая вузкіх колах кампутарная гульня называлася фолдыць. Я не ведаю камусь mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, да, гэта быў амерыканскі універсітэт, распрацаваў э, па сутнасці пазл да, для такі онлайн для розных гульцоў праз інтэрнэт, дзе пазл складаўся з таго, што трэба было там згортваць неяк згортваць э, белкі ў ДНК. І па сутнасці гэта быў такі краўсорсинг. Да, то бокам было згортваць белкі ў ДНК. Я не ведаю, што я кажу. Ну, ланцу... ланцугі ланцужкі амінкі слот звёртваць у белковай структуры. Так? так, напэўна, напэўна так. Так. так так так я ведаю пра гэтую штуку насамрэч. Э, ну крадзі да просто да таго, што біялогія гэтага там ліку там апрацоўка дадзеных на камп'ютары было цікава, што яны не проста ў лабараторных умовах э, гэта даследавалі, а яны яшчэ зрабілі з гэта нейкую актыўнасць для шырокіх мас, якія таксама маглі свой маленькі ўнёсак э, дадаць да гэтага працэсу. Насамрэч гэта ўжо такая застарэлая тэма трошкі, таму што зараз алгарытмы э, працуюць нашмат лепей. І кампутары проста мацнейшыя. і ў нас у інстытуце ёсць гіганцкі кластер, дзе робяць гэтыя сімуляцыі, дзе робяць э, таксама фолдинг э, белкоў. І так гэта здаецца ўжо штука про якую ты распавядаеш было 6 год таму ці сем год таму існавала зараз седзячы ў сваім офісе я магу просто націснуць тыпу некалькі кнопак і ён праз гадзіну мне прышлі як хутчэй за ўсё выглядае гэты белок хаця гэта э, сапраўды складаны э, вылічэнні А, добра слава дзякуй мне прынамсі было вельмі цікава я думаю між таксама было вельмі цікава <laughs> ну, а... каматору крыветак <laughs> а слухайце слухайце есть эпізод саус парку про гэтых крыветак артэмія ух ты там менавіта вось гэты вось этой крыветкі артэмі яны таксама выкарыстоўваюцца карміць э, рыбак і яны бывае прадаюцца вось гэтыя яйкі яны цысты гэтых крыветак яны просто сухія і калі іх дадаць да ваду яны э, ажываюць ну вылупляюцца новыя кветкі таму што яны цысты ну а не ведае пра што я кажу Цысты гэта яйкі крыветак за спецыяльнымі абалонкамі, якія не даюць ім высахнуць і змерзнуць у э, неспрыяльных умовах, То бок даюць ім дажыць да вясты. Вось мне вось таксама зараз не, не, не памяшала такая балонка тому што лістапад усе мы ведаем Окей мы робім мораль у кожным выпуску ну, То бок мораль можа быць у тым што мы звычайна вось калі мы думаем там пра чалавечае грамадства у нас вельмі разнастайна там гендерныя ролі розныя там культурныя пласты гэтай ўсё рэчы Але высвятляецца што нават без, без усяго гэтага, у біялогіі у іншых жывых арганізмаў таксама все ўсё супер разнастайна і могуць быць палавыя працэсы можа не быць можа часам быць і часам не быць можа быць такія храмасомы можа быць іншыя храмасомы таму пад нейкую агульную э, у кожным правілі ёсць выключэнні і, і агулам нічога нельга казаць Ну так біялогія супер разнастайная Не насамрэч меня увогуле ну, за маю кар'еру вельмі э, уражвае тое ну разнастайнасць эвалюцыйная і як мала ў біялогіі вывучаюць Таму што ты можаш ці ісці ў глыбіню ці ісці ў шырыню І калі мы вывучаем малекулярныя працэсы мы ідзем у глыбіню і таму ўсё вывучаецца толькі на дражжах ці на мухах ці на мышах тыпы ўсё як быццам нікога больш не існуе А насамрэч біялогія яна настолькі разнастайная мы не ведаем ну нічога про тое як сапраўды працуе эвалюцыя які сапраўды ёсць механізмы і вось гэта мяне апошні год 5 уражвае Дякуй вялікі слава было вельмі цікава даведацца і пра разнастайнасць палавых працэсаў і і про крыветак э, у якіх все так складана і нетыпова добра дзякую вялікі слава что ты прыйшла я вельмі радая запрасіць вось эвалюцыйнага біолага до нас э, на подкаст дзякую что запросілі мяне я заўсёды рада распавесці про палавы храмасом менавіта про молекулярную біялогію гэта Мне таксама грэ сэрц. Дякую. Ну што тады да пабачэння да пабачэння да пабачэння